Bár csak mindig így lenne, hogy vasárnap lenne, hogy minden szegény legény kedvére mulatna. Vasárnap kell mulatni, hétfénkől táncolni, egy kedden bort kell inni, szerdán kifizetni. nekem fölkelni. Egy szombaton délután azt kérdezzük, kedves gazdánk, mit fogunk dolgozni. Édes fiam, befogunk, elmegyünk lóherét. Elmire visszajövünk, megint vasárnap.